morning, uh, I want to talk about the sixth thing that you need to do in your life to live a better life now. Și aceasta este a-ți păstra conștiința curată. And that's by keeping your conscience clean. În Romani, în capitolul 1, începând cu versetul 18, Romans uh, 1 verse 18 până la 23 și pe urmă 28 la 32, until 23 and then uh, 28 until 32, și apoi capitolul 2 de la 1 la 16, and then uh, chapter 2 from 1 to 16, voi citi în limba română numai ceilalți aș vrea să urmăriți în Bibliile dumneavoastră în limba engleză. We're only going to read in, uh, in Romanians for the sake of time so you can uh, follow Vreau să citesc acest pasaj pentru că foarte rar se citește în biserici. I want to read this passage and this passage is not really read a lot in the churches. Și de aceea este important să înțelegem că tot ceea ce voi spune este înrădăcinat în cuvântul lui Dumnezeu. And that's why I want to read this a bit uh, longer passage because I want you to know that everything that I'm going to say is rooted in the word of God. Mânia lui Dumnezeu se descoperă de cer împotriva oricărei necinstiri ale lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care înnădușe adevărul în nelegiuirile lor fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. În adevăr, în sușirile nevăzute ale lui, puterea lui veșnică și dumnezeirea lui se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de el, așa că nu se pot dezvinovăți. Fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit pe Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit, ci s-au dedat la gânduri deșarte și inima lor fără pricepere s-a întunecat. S-au fălit că sunt înțelepți și au înnebunit și-au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări dobitoace cu patru picioare și târătoare. Versetul 28. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor. Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate ca să facă lucruri neîngăduite. Astfel au ajuns plini de orice fel de nelegiuire, de curvie, de veclenie, lăcomie, răutate, plini de pismă, de ucidere, de ceartă, de înșelăciune, de porniri răutăcioase, sunt șoptitori, bârfitori, uritori de Dumnezeu, obraznici, trufaci, lăudăroși, născocitori de rele, neascultători de părinți, fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplecați fără milă. Și măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu, că cei ce fac asemenea de lucruri sunt vrednici de moarte, totuși ei nu numai că le fac, dar și găsesc bun pe cei ce le fac. Așadar, omule, oricine ai fi tu, care judeci pe altul, nu te poți dezvinovăți, căci prin faptul că judeci pe altul te sândești singur, fiindcă tu care judeci pe altul faci asemenea lucruri. Știm în adevăr că judecata lui Dumnezeu împotriva celor ce săvârșesc astfel de lucruri este potrivită cu adevărul. Și crezi tu, omule, care judeci pe cei ce săvârșesc astfel de lucruri și pe care le faci și tu, că vei scăpa de judecata lui Dumnezeu? Sau disprețuiești tu bogățiile bunătății, îngăduinței și îndelungii răbdări? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Dar cu împetrirea inimii tale care nu vrea să se pocăiască, îți aduni o comoară de, mine, de mânie pentru ziua păi, First mâniei și arătării dreptei judecății ale lui Dumnezeu, care, se va, care va răsplăti fiecăruia după faptele lui și anume va da viață veșnică celor ce prin stăruința în bine caută slava, cinstea și nemurirea și va da mânie și urgie celor ce din duh de gâlceavă se împotrivesc adevărului și ascultă de nelegiuire. Necaz și strâmtorare va veni peste orice suflet omenesc care face răul, întâi peste iudeu, apoi peste grec. Slavă, cinste și pace va veni însă peste oricine care face binele, întâi peste iudeu, apoi peste greu. Căci înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere fața omului. Toți cei ce au păcătuit fără lege vor pieri fără lege și toți cei ce au păcătuit având lege vor fi judecați după lege. Pentru că nu cei ce aud legea sunt deprihăniți înaintea lui Dumnezeu, ci cei ce împlinesc legea aceasta vor fi socotiți neprihăniți. Când neamurile, măcar că n-au lege, fac din fire lucrurile legii, prin aceasta ei care n-au o lege își deci sunt singur lege și ei dovedesc că lucrarea legii este scrisă în inimile lor. Aici aș vrea să fiți foarte atenți. I want you to be careful at verse 14. Lucrarea legii este scrisă în inimile lor. They show that in Fiindcă their heart they know the despre right lucrarea aceasta mărturisește cugetul lor și gândurile lor care sau se învinovățesc sau se dezvinovățesc între ele. Și faptul acesta se va vedea în ziua când după Evanghelia lui Iisus Hristos, Evanghelia mea, Dumnezeu va judeca prin Iisus Hristos lucrurile ascunse ale oamenilor. In verse 16. Trăim în această lume. We live in this world. Mergem prin această lume. And we walk through this world. Venim din veșnicia lui Dumnezeu. Coming from the uh, God, uh, God's eternity. Și mergem spre veșnicia cu Dumnezeu. And we will go back into uh, eternity too. Și în această călătorie a noastră, and in this journey of ours on earth, pe pământul acesta, on this earth, Noi suntem chemați să trăim ca niște fii de Dumnezeu. We are called to live like sons of God. Dumnezeu vrea ca noi să trăim la potențial maxim. And he wants us to live this life at maximum potential. He's să ieșim din zoda mediocră. And to get out of mediocrity. Să ieșim din poziția de a fi coadă. And uh, from that position of being the tail and not the head. Și să ocupăm poziția de a fi cap. And to occupy the position of being head de a trăi binecuvântările pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru noi. And live the blessing God has promised us. Nu numai când vom ajunge în veșnicie. Not only when we get to heaven. Dar aici pe pământul acesta. But right here on this earth. Dorința lui Dumnezeu pentru fiecare din noi And the desire of God for each one of us este să trăim la nivel maxim. And that we will live at maximum potential. Am învățat până acum șase lucruri, cinci lucruri foarte importante. Until this Sunday we've learned five things that are very important. N-am să intru în aceste detalii. I will not uh, get into these details. Cei care doresc lucrul acesta avem CD-uri și vi le putem da. Those of you who want the CDs you can get them. Dar astăzi aș vrea să înțelegem al șaselea lucru foarte important. But today you got understand the sixth thing that is so important. Și anume că noi trebuie să trăim pe pământul acesta cu o conștiință curată. We need to live on this earth with a conscience that is clear. clean. Conștiința este facultatea pe care Dumnezeu a implementat-o în mod genetic în ființa noastră. Our conscience is what God has placed in our in our life prin care putem să sesizăm diferența dintre bine și rău. Through which we can sense the difference between evil and good. Prin care Dumnezeu a implementat legitatea lui în inimile noastre. Through which he's placed his laws in, in our heart. Și chiar dacă nu participăm la lecții de teologie, and if we, if we don't go to theology classes, seminars, chiar dacă nu ne afiliem cu o anumită doctrină sau o anumită religie, and even if we don't, uh, uh, we're not part of a religion, Dumnezeu a implementat în ființele noastre în mod genetic. God has placed in our beings in a genetical way. Ne spune apostolul Pavel aici. That's what Apostle Paul is telling us here in this chapter cunoașterea despre El, no, uh, the knowledge about Him, puterea Lui, His power, dumnezeirea Lui, His uh, God modul în care Dumnezeu lucrează și există the way that God works and exists este implementat în ființele noastre. That information is already placed in us. Așa că niciun om de pe pământul acesta so that not one man on this earth nu se poate desvinovăți. Cannot say I, I was not I'm not guilty of knowing nu it. poate să spună n-am știut ce este bine și ce este cannot rău. Cannot say I did not know what was good or bad that. Pentru că în fiecare din noi Dumnezeu a pus conștiința. Because God has placed a conscience in each one of us ca străjer al lui Dumnezeu. And it's one of those uh, things that will protect us. Ca sistem de alarmă în viața noastră. It's a system of alarming us uh, and telling us of danger in our life. Și în momentul în care ai depășit limitele lui Dumnezeu. And when you've gone over the limits God has placed. Acest străjer al lui Dumnezeu. This uh, this uh, bodyguard of God. Îți vorbește pe limba ta. Will talk to you in your own language. Ți se adresează ție fără să știe nimeni din jurul It tău. will address you without anybody else knowing it. Ai vorbit ce nu trebuie. You spoke what you shouldn't have. Te-ai comportat cum nu trebuie. You did what you shouldn't have. Ai făcut lucruri care nu trebuia să le faci. You did what you shouldn't have. Și conștiința te mustră. And your conscience will condemn you. Când conștiința omului and when the conscience of, of a person este luminată de cuvântul lui Dumnezeu, is illuminated by the word of God, pentru că Biblia ne spune că cuvântul lui Dumnezeu este o lumină care strălucește puternic. Because the, the uh, Bible says that the word of God is like a light that shines bright. Și este îndreptată spre locul întunecos până se crapă de ziua. And it, it is uh, pointed toward the, the dark places until it, uh, day, daylight comes. Dumnezeu vrea ca conștiința noastră să acționeze în lumina cuvântului său. So God wants our conscience to work together with the word of God. Sau cum spune apostolul Pavel, având conștiința luminată de Duhul Sfânt. And like Apostle Paul says, having your conscience illuminated by the by the word of God. Și când o conștiință acționează în lumină, and when conscience acts in the uh, during light, când o conștiință este liberă și acționează în legitatea lui Dumnezeu. And when a conscience is free and it, it works in the laws of God, omul care trăiește după îndemnurile acestei conștiințe. The man that lives by the uh, by the guidance of these of this conscience este binecuvântat. Will be blessed. Al doilea lucru pe care ne spune Apostolul Pavel The second thing that Apostle Paul says in this chapter este că omul este liber. That man is free. Omul are autonomia de a asculta sau de a respinge vocea conștiinței. Man has the autonomy of deciding whether to listen or not listen to the voice of conscience. Omul are această libertate. It, the man has this liberty. Și el decide care este poziția lui. and he decides what his position will be. Al treilea lucru pe care ne spune Apostolul Pavel. The third thing that Apostle Paul says in this, in this passage este că nelegiuirile oamenilor, deșertăciunea gândurilor oamenilor, that the, the evil thought life and the, the evil deeds of the people creează întuneric la nivelul conștiinței. actually brings darkness on your conscience și astfel o conștiință întunecată So, a conscience that has been darkened by all these sins este caracterizată de o minte blocată is characterized by a mind that is blocked de o inimă împietrită a heart that is hard și astfel omul își pierde sensibilitatea deosebire dintre bine și rău. And that's how a person can lose that ability to discern between evil and good. În Efeseni, în capitolul 4, In Ephesians chapter 4, Apostolul Pavel spune, Apostle Paul says, Iată dar ce vă spun și mărturisesc eu în Domnul, să nu mai trăiți cum trăiți păgânii în deșertăciunea gândurilor lor, având mintea întunecată, fiind străini de viața lui Dumnezeu, din pricina neștiinței în care se află în urma împietririi inimilor. Vedeți aici niște acțiuni în lanț. Uh, you see in this uh, couple of verses uh, certain uh, actions that actually chain to each other pe care noi trebuie să le evităm. that we need to avoid. Conștiința noastră trebuie să fie liberă, Our conscience needs to be free. conștiința noastră trebuie să fie curată, It needs to be clean. conștiința noastră trebuie să ne vorbească și să fie sensibilă la cele mai mici detalii Our din conscience needs to speak to us and it also needs to be sensible to every little small detail of our life. Dar dacă noi nu luăm seama la ceea ce ne vorbește conștiința, But if we don't take notice of what our conscience is telling us, întunericul învăluie conștiința noastră. darkness will start to surround your conscience. Conștiința noastră devine pătată, And our conscience starts to be uh, stained. devine îngreunată. And also, uh, it will start to be weight upon us și ea nu poate să acționeze corespunzător. And you will stop it from working in your life how God placed it to work in Așa că străjerul pe care Dumnezeu l-a pus în viața ta. And so this bodyguard that God has placed in your life este izolat, is isolated, este legat, uh, tied up, și tot mai rar începe să-ți dea semnale And it will give you signals uh, uh, more and more uh, seldom. Apoi al patrulea lucru pe care ne spune Apostolul Pavel The fourth thing that Apostle Paul is talking to us in this passage este că orice om care a venit pe pământul acesta va trece prin judecata lui Dumnezeu. That any person that is living and will be living or has lived on this earth will go to the judgment of God. judecata lui Dumnezeu se va face după Evanghelia lui Dumnezeu. And that judgment will be according to the word of God. The și după conștiința pe care El a implementat-o în mod genetic în ființa noastră. The judgment will be according to the gospel and also according to our conscience that God has placed in our heart. Pentru ca nimeni să nu se poată dezvinovăți. And like it said, so that nobody can say I didn't know. Și în fața judecății lui Dumnezeu să n-ai niciun argument. And in front of the judgment of God you will not have no argument before him. Al cincilea lucru pe care ne spune Apostolul Pavel Apostle Paul tells us in this passage este că Dumnezeu în îngăduința Lui, is that God, in His in His patience, în bunătatea Lui și în îndelunga Lui răbdare, in His goodness and, and long patience, așteaptă ca noi să realizăm lucrul acesta. He is waiting for us to understand this Adică că nu ne putem dezvinovăți înaintea lui Dumnezeu. To understand that we cannot wash our hands before God. Și că soluția lui Dumnezeu pentru ca conștiința noastră să fie curată. And God's solution for our conscience to be clean este una singură. There's only one solution. Pocăința. That's repentance. De aceea apostolul Pavel And that's why Apostle Paul el spune cât se poate de clar. He speaks to us very clear. Și ne face să înțelegem. And he makes us understand. Disprețuiești tu bogățiile bunătății și îngăduinței și îndelungii lui răbdări, nu vezi că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință. Do you take easy his goodness and, and, and, and long uh, uh, patience? Uh, it, it, this, his, his goodness actually encourages you to, uh, to repent. Cum să ne păstrăm o conștiință curată? So how can you keep your conscience clean? Pentru că am toată convingerea că fiecare din dumneavoastră știți despre ceea ce vorbesc. I know everybody here understands what I'm talking about. Pentru că ați simțit acțiunile conștiinței în viața dumneavoastră. Everyone has felt the conscious uh, knocking on our door and saying, hey, you're not doing good. Gândurile voastre sunt afectate de poziția conștiinței. And your thought life is, uh, is affected by the conscience. Comportamentul vostru, caracterul vostru, faptele voastre sunt influențate puternic de modul în care conștiința îți vorbește și tu asculți de ceea ce is spune deeply conștiința. affected by the conscience and how it speaks and how you respond to what the conscience is telling you. Aș vrea în această dimineață să înțelegi trei lucruri I want to tell you three things pe care va trebui să le practici în viața ta. that I encourage you to practice in your life pentru a-ți păstra conștiința curată. That you have to practice in your life if you want to keep your conscience clean. Pentru a-ți curăți conștiința ta First of all, este pătată, cleaning it if it's already stained. Și pentru a trăi viața pe care Dumnezeu o intenționează pentru tine. And then to live your life with, with your conscience clean. Primul lucru pe care trebuie să-l facem First thing you got to do este să ascultăm de Dumnezeu. You need to obey God. Dumnezeu ne vorbește în diferite feluri și în diferite moduri. God speaks to us in different ways, in different uh, uh, uh ways. În primul rând, Dumnezeu ne vorbește prin cuvântul Lui. First of all, God speaks to us through His Word. Apoi Dumnezeu ne-a vorbit prin Fiul Său, Isus Hristos, trimițându-L pe pământul acesta să treacă prin toate situațiile prin care noi trecem. Then God spoke to us through Christ who came on this earth and He lived a, uh, a human life so that we can learn from him through all the situations he went through that are similar to ours. În al treilea rând, Dumnezeu ne vorbește prin Duhul Sfânt. And then the, uh, the, God speak to us through His Holy Spirit. Isus a spus, mă duc, dar vă voi trimite un alt mângâitor care va fi cu voi și în voi până la sfârșitul veacurilor. Jesus said, I will send you a comforter that will be with you, in you, and around you and, till the end of time. În vremea de astăzi, Dumnezeu vorbește prin cuvântul Lui cât se poate declar. And this, these, these days, the, God is speaking to people uh, through the Word of God Dumnezeu in a very clear ne vorbește way. prin viața lui Isus Hristos și fiecare din noi știm ce-ar face Isus în locul nostru? And uh, God speaks to us through Jesus' life and we all of us know what would Jesus do in my place in Vreau this situation. să vă spun clar și concis. I want to tell you clearly. Dumnezeu vorbește prin Duhul Sfânt. God also speaks to the Holy Spirit. Duhul Sfânt este la îndemâna noastră. And the Holy Spirit is so close to us. Duhul Sfânt vrea să ne călăuzească. He wants to guide you. Duhul Sfânt vrea să ne înștiințeze. He wants to speak to you. Duhul Sfânt vrea să ne mângâie. He wants to comfort you. Duhul Sfânt vrea să ne aducă aminte de cuvântul Domnului. The Holy Spirit wants to remind you of the Word of God. Atât de mult lucrează Duhul Sfânt în viața noastră. The Holy Spirit is working so și ne vorbește nouă fiecare. So much in our life and he speaks to each one of us. Dacă avem urechi de auzit. But you need to have ears to listen Apoi to Dumnezeu ne vorbește prin circumstanțele vieții. Then God speaks to us with circumstances of Dumnezeu life. ne vorbește prin oamenii Lui. He speaks to us through His people. Dumnezeu ne vorbește prin trimișii Lui, prin slujitorii Lui, până și prin îngeri. He, God speaks to us even, even through angels. Dar fiecăruia om de pe pământul But acesta. every person on this face of the earth. Dumnezeu îi vorbește. God speaks. Prin conștiința personală through his conscience, personal prin conscience. acest trăjer By this bodyguard pe care Dumnezeu a avut grijă să-l pune la locul lui în viața that noastră. God has placed carefully in our, in our lives. Așa că nu știu cât de mult distingi vocea cuvântului lui Dumnezeu. I don't know how much you distinguish the voice of the word of God in Nu your life. știu cât de mult cunoști viața lui Isus I don't know how much you know the life of Jesus. Nu știu Christ. care este raportul tău între tine și Duhul Sfânt. I don't know what your relationship with the Holy Spirit Nu știu is cum înțelegi circumstanțele vieții or how you understand the Nu circumstances știu cum îi primești pe mesagerii lui I don't know how you receive the message Nu știu sent by cât God. de luminat și de clar ești în toate aceste moduri prin care Dumnezeu îți vorbește. I don't know if you use your you're listening in all these modalities that God Dar is trying to speak to you. înțelegi astăzi. But I want you to understand today. Că Dumnezeu ți-a pus acest străjer. God has placed this bodyguard. Conștiința ta. Con your conscience care îți vorbește zilnic, that is speaking to you daily, care adeseori nu te lasă să dormi, that many times it doesn't allow you to go to sleep, pentru că tu ai făcut lucruri care nu trebuia să le faci. Because you did things that you should not have done. Și nu lasă ca somnul să coboare pe pleoapele tale. And this conscience will not allow you to sleep good. Până când nu te vei pleca înaintea lui Dumnezeu. Until you bow before God. Și nu vei recunoaște, Doamne, am păcătuit și am greșit. And you, you, you tell the Lord, I have sinned, Lord. Am nevoie de iertare. I need your forgiveness. Doamne, vreau ca conștiința mea să se liniștească. I want my conscience este to, străjerul care sună continuu. To be at peace. It's like the body nu that dă is... somn ochilor mei. Keep, keeps knocking on David, my heart, după ce a păcătuit înaintea Domnului, David, when he spune sinned, că avea un foc care ardea în inima lui și îi paraliza până și oasele. He, he, he tells us in Psalms that there was, this, this conscience was like a fire burning in his bones and he could not, he didn't have any Ajută-ne, Doamne, să înțelegem glasul conștiinței. Lord, help us to understand the voice of our conscience. Nu numai să-l înțelegem, dar să acționăm după îndemnurile Not ei. only to just understand what it's saying, but also to obey it. În 2 Timotei, în capitolul 3, versetul 16 și 17. 2 Corinthians 3, uh, verse uh, 17 and 18. Ni se spune că toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu. All scriptures has been uh, și este de folos să învețe, să mustre, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare The Word of God is, is there for us to teach us, guide us, uh, uh, confront us, and everything that we avem need so we can be ready for any work of God. bibliotecile noastre. The Word of God should not be just kept in your, in your sa uh, în mâinile library. noastre să arătăm altora că suntem creștini. We don't have to just wear, uh, have our Bibles just to tell people, hey, Trebuie I'm a să Christian. citim cuvântul lui We need to read the Word of God. Trebuie să memorăm cuvântul We need to memorize this Word of God. Trebuie să studiem We need to study the Word of God. Trebuie să-l strângem în inima noastră. We need to keep it, uh, care gather să it in our ca heart. o protecție împotriva noastră. That will be a protection against de anything. nu păcătuim we împotriva would lui not sin Dumnezeu. against God. Doamne, ajută-ne să ascultăm Lord, de Tine. help us to obey you. Ajută-ne să înțelegem modurile în care ne vorbești. Lord, help us to understand all the different ways you, you're Doamne, trying to speak to us. să distingem vocea Ta de vocile care se aud în jurul nostru. And to distinguish your voice from the, all the other voices that are in this world. Și apoi să aplicăm aceasta în viața noastră. And then to apply it in our life. Al doilea lucru pe care trebuie să second facem thing you need to do pentru a avea o conștiință curată, for you to have a conscience that is clean, pentru a ne curăți conștiința and noastră, also for if you want to clean your dacă conscience, în mod accidental a fost pătată, in case you, you stained it in a way or the a fost încărcată cu anumite lucruri, and you, you've allowed certain things to cloud it datorită neglijenței noastre, because you were not careful, datorită neascultării or you were not obedient, datorită pasivității noastre. Maybe you were just passive. Al doilea lucru The second thing you need to do, este să trăiești o viață disciplinată. you need to live a disciplined life. Să elimini din viața ta You need to eliminate out of your life pasivitatea, passivity, lenea, indisciplina, compromisul, laziness, compromise, nelegiuirea păcatul sin, și orice lucru care poate întuneca conștiința and ta. anything that can cloud your conscience. Fii un om disciplinat. Be a disciplined man. Fii un om responsabil. Be responsible. Înțelege că orice cuvânt pe care tu îl spui Understand that every word you say are în spatele lui o putere spirituală. Has great power behind it. Că moartea și viața sunt în puterea limbii limbii. That life and death is in the power of the tongue. Că orice atitudine pe care tu o faci. That any attitude you might have. Și pe care tu o iei. Or you accept in your life. Are consecințe There is consequences that will come in time. Și noi vom fi judecați de Dumnezeu. And we will be judged by God. Nu numai de faptele pe care le-am făcut. Not only because of the things we did. N-am timp să demonstrez lucrul acesta. I don't have time to demonstrate it, but I'll tell you. Dar Biblia ne spune clar says, clearly, că noi vom fi judecați și după rodul faptelor noastre. That we will be judged out of the fruit of our deeds. Câteodată poate spui un cuvânt. Sometimes you might say a word. Poate că spui copilului tău. You tell it to your child. Poate că ești supărat. Maybe you're just angry. Poate că ești nervos. You're just, you're just irritated. Și repeți lucrul acesta ca un blestem peste copilul tău. And you speak a curse over your children's nu ești child's bun life. de nimic. You're not good for nothing. Nu vei reuși în viață. You're never going to succeed. Sau alte și alte Or lucruri care la nervozitate și stres stressful, stressed and le you're just, scoți din gura ta you allow them to get out of your și mouth. nu știi că trei generații la rând And you don't know that three generations vor fi afectate de blestemul acesta Three generations will be affected by care tu ca părinte l-ai pus peste that copilul you, tău as a parent, has placed on, on your children te your life. Just și neînțelegând că acolo tu ai declanșat o putere not spirituală. understanding that you actually de- declared and uh, uh, uh, uh, spiritual thing happen as you Doamne, said those words. Doamne. Lord, wake us Ajută-ne să înțelegem Help us to understand că tot ceea ce facem pe pământul acesta everything we do on this este earth, o sămânță care o semănăm our seeds we're sowing, și care aduce roade that is bringing forth fruit, în generația următoare in this next generation, și în multe generații după. And the generations that will follow. Și că noi vom fi judecați de Dumnezeu and we will be judged by God, după rodul faptelor noastre, by the fruit of our labor cuvintelor pe care noi le-am rostit. The fruit of our tongue. Așa că So I encourage you fă deosebirea între bine și rău. to distinguish the difference between evil and good. Cel ce te ajută în aceasta este străjerul lui Dumnezeu, conștiința ta. And the one that will help you in this is the watchman, your conscience. Trăiește în mod disciplinat. Live in a, in a dis- disciplined lifestyle. Caută să faci binele în orice situație. Seek to do good in any situation you are in. Caută să cunoști adevărul și să-l trăiești în viața Seek ta. Seek to know the truth and to live it in your life. 2 Timotei, capitolul 2, versetul 19. 2 Timothy 2:19. Oricine rostește numele Domnului să se depărteze de orice fără de lege. Whoever calls upon the name of the Lord should fly away from any kind nu of sin. Nu fi un om teoretic. Don't be just nu fi un om filozof care filozofiază. Don't be a, uh, a philosopher who always Fii talks un about om care vei trăi după principiile be lui Dumnezeu. Be a person that lives what you speak. Și binecuvântările lui Dumnezeu vor fi văzute în viața ta. And God's blessing will be seen, it will be the fruit of, of, your, of that. Al treilea lucru. And the third thing you need to do to, in order to keep your conscience clean. Curățeți conștiința clean your conscience. Ori de câte ori vei simți că este încărcată, Anytime you feel it, it's, it's charged or clouded. ori de câte ori vei simți că este pătată, Anytime you feel it's stained, ori de câte ori vei simți că este înlănțuită or it's, uh, uh, it's chained up. Și că nu mai are acea sensibilitate pe care o avea înainte. And it doesn't have the same sensibility it used to have. Că nu te mai mustră așa cum te mustra înainte. Sense it when it's not uh, condemning you as, uh, or, or uh, că nu-ți mai vorbește cu aceeași putere și tărie. It's, or when it's not speaking to you as powerfully as it used to speak to you in the past. 1 Timotei, capitolul 1, versetul 5. 1 Timothy 1:5. Ținta poruncii lui Dumnezeu este dragostea. The, the purpose of God's command is love. Care vine dintr-o inimă curată. A love that comes out of a clean dintr heart. Dintr-un cuget bun a, a good conscience. dintr-o credință neprefăcută. And a faith that is not with a mask. În Biblie când se vorbește în anumite situații despre inimă, whenever the Bible talks about the heart, despre cuget, when it talks about the the the, uh, uh, despre the gânduri, and about thoughts, despre vocea internă, and the voice internal voice, este vorba despre conștiință. It is talking about the conscience. Ținta poruncii lui Dumnezeu, tot ce scrie în Biblie, everything that is written in the Bible, dragostea The purpose of everything that is in the Bible is love, a love care that comes, are that has its spring într-o inimă curată, in a clean heart, într-un cuget bun and also a, și a, într-o credință a, a clean mind, and also a, a, a faith that is not with a Faptele Apostolilor, capitolul 23, versetul 1. Acts 23, verse 1. Apostolul Pavel spune, Apostle Paul says, Fraților, am viețuit cu toată curăția cugetului meu înaintea lui Dumnezeu. Am trăit cu un cuget curat. I have lived with a clear conscience. În capitolul 24, versetul 16. In uh, cha uh, chapter 24, versetul 16. Uh, Acts 24 verse 16. Mă silesc să am totdeauna un cuget curat înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. I do my best to always have a clear conscience before men and before God. Nu vine în mod natural. A clear conscience does not come naturally. E o luptă pe care trebuie There's a fight that must happen. Este o implicare personală. You have to get involved personally. Apostolul Pavel spune, Apostle Paul says, mă silesc. I'm doing my best. Mă disciplinez. I'm disciplining my, myself. Ca să pot trăi cu un cuget curat. That I might live with a clear Ca să am o inimă curată. That I might have a clean heart. să am gânduri curate. That I might have uh, Orice gând îl fac rob ascultării de Hristos. And any thought, I, I bring it into Și orice subjection to the will of născutii God. care îmi trec prin minte, And any crazy thoughts I get in my mind, puterea sângelui lui Iisus Hristos I tie them up with the blood of Jesus. Și vezi cum pacea lui Dumnezeu care întrece orice And as you do that, you feel the peace of God that surpasses all understanding. inima și gândul în Isus Hristos. your heart, your thought life in the, Jesus Hallelujah. Christ. 1 Timotei capitolul 1 versetul 18 și 19. First uh, Timothy 1 18 and 19. Apostolul Pavel îl îndeamnă pe Timotei. Apostle Paul tells Timothy his, să te lupți lupta, lupta cea bună. Fight the good fight. Să păzești credința. Keep the faith. Și un cuget curat pe Keep care unii l-au pierdut și au căzut de la credință. A clear conscience that some have lost and have fallen away from faith. Înțelegi tu cât de important este cu Do you understand how important it is to keep your conscience clean? I don't know if you understand it this morning. În Evrei, în capitolul 9, versetul 14. In Hebrews 9:14. Trebuie să fiu puțin mai rapid. I gotta be faster. Apostolul Pavel ne spune modul în care noi ne putem curăți cugetul nostru. Apostle Paul clearly states how you can clean your conscience. spune așa în versetul 14. He says this in verse 14. Sângele lui Hristos vă va curăți cugetul vostru de faptele moarte ca să slujiți Dumnezeului celui viu. The blood Hallelujah. of Jesus Christ will clean your conscience from any uh, deadful uh, deeds so that you can serve God, the living God. Stimați creștini, My brothers, de multe ori a trăirea noastră cu Dumnezeu ni se pare foarte complicată. Many people think living a Christian life is so complicated. E simplu. It's simple. Dumnezeu a pregătit câteva lucruri. God has uh, uh prepared certain things. Pe care noi dacă le apelăm. And if we apply them to our life. Așa cum într-un program există funcțiuni care sunt prestabilite de cel care a făcut programul. Just like in a computer program, there's things, functions that have been pre-installed by the uh, creator of that program. Și tu, fără să știi programare apeși pe o tastă sau dai un semnal și funcțiile respective intră. And you don't know all the functions and all the mathematical uh, uh equations there, but you just press a button and things happen. În felul acesta, în momentul în care tu apelezi la puterea sângelui lui Isus Hristos. The same way, when you, when you call out to this blood of Jesus Christ, demonii fug. Demons fly away. Gândurile rele se îndepărtează de tine. Evil thoughts start going away from you. Planurile celui rău sunt blocate. The plans of the evil one are blocked. Când un creștin se ridică cu credință înaintea cerului și a pământului. When a Christian rises up before heaven and earth. Și rostește cu toată credința. And says with his whole faith. Cer puterea sângelui lui Isus Hristos. I ask the power of the blood of Jesus. Peste lucrarea aceasta. Over this work. Peste gândurile mele. Over my thought life peste atitudinile mele, over my attitudes, peste comportamentul meu. in my behavior. Cuvântul Domnului spune, The Word of God says, sângele lui Isus Hristos the blood of Jesus va curăți cugetul vostru de faptele moarte care n-au nicio viață, sunt la nivelul gândurilor. the uh, cleaning of this uh, dead uh, thought life or dead uh, uh things. Ca să poți sluji Dumnezeului celui so you can freely serve your God. Așa că în această dimineață And so this morning, cere puterea sângelui lui Isus peste viața ta. Ask the blood of Jesus to wash you clean and you wash your conscience. Cere ca Dumnezeu să-ți curețe conștiința Ask him to clean you in your conscience. Cugetul tău. Clean your conscience. Inima ta. Your heart. Gândurile tale. Your thought life. Ca vocea lui Dumnezeu să răsune clar și deslușit pentru tine. And then the voice of God will be clear to you. You will să hear fie it. sensibilă în viața ta. You will be sensible to his voice. Cum putem să îndepărtăm întunericul de la nivelul conștiinței noastre? How can we push away the darkness from our conscience? Pentru ca conștiința noastră să opereze în lumină, so that our conscience can live in light, în libertate și în curăție, in freedom and in purity, Primul lucru pe care trebuie să-l facem. The first thing you need to do. Îndepărtează orice păcat din viața ta. Cast away any sin out of your life. Orice formă de neascultare de Any Dumnezeu. disobedience that is in your life. Apoi neiertarea din inima ta. And then unforgiveness. Foarte mulți creștini Many Christians își permit să țină neiertarea în inimă. They allow themselves to keep unforgiveness in their heart. Și ei nu înțeleg and they don't understand că prin aceasta îi leagă mâinile lui Dumnezeu. That by this they're tying the hands of God. Și toate binecuvântările care vin prin jertfa lui Isus Hristos. All the blessing he would love to bless you with. Sunt blocate de neiertarea are blocked because you didn't forgive. Pentru că dacă nu ierți, nici ție nu se va ierta. Because God says clearly, if you don't forgive, toate binecuvântările lui Dumnezeu Dumnezeu peste viața If you don't forgive, he will not forgive you. You're going to block all the blessing he has for you Prepare. Ai grijă de atitudinile tale necorespunzătoare. Be careful your attitudes. În familie. In family. La locul de muncă. In your workplace. În societate. In society. În relațiile tale. Your relationship with other biserică, people. In church. În orice împrejurare în care te găsești. Any circumstance you might be in. Pentru că dacă n-ai grijă, Because if you don't, uh, you're not careful. conștiința You, uh, you cloud your conscience. conștiința. You stain your conscience atâta de ușor so badly, so easily, încât adeseori vei constata că nu mai are aceeași sensibilitate. and then you won't be as sensible as you used to be. Mi-amintesc de o experiență de-a mea. I remember one of my experiences. Eram tânăr șofer I was a early uh, a young driver. Prima mașină pe care am avut-o a fost Dacia 1100 de 25 de ani. Uh, my car uh, that I used to have was a very old car, very small. M-am bucurat când am luat carnetul să conduc. Uh, I, I was so excited when I got my driver's license. Și la locul de muncă uh, era o stradă pe care erau 5 stopuri. And uh, in, in my workplace, there was the street that I had to pass through. And on the street, there were uh, four stop signs. Eram cu șeful Five. protecției muncii lângă mine. And I was with one of my bosses next to me. Am oprit la, cinci, la patru stopuri. And I stopped at four of those stoplights. Și între Stop al signs. patrulea și al cincilea, But between the fourth and the fifth uh, stop sign, i-am spus celui care stătea lângă mine, I told my boss, aici nu mai opresc. I'm not going to stop here. Sunt sătul. I'm just I, I'm fed up with Prea mult, pe 250 de metri, 5 stopuri. In 250 uh, uh, meters, uh, you have five stops. Și am intrat în intersecție, deși conștiința mea, vă spun, a tras niște semnale extraordinare. And I entered that intersection, although my conscience Știți was really beating on acolo? my... You know uh, uh, what I heard? Mă, tu ești creștin, nu-ți bate joc de legile de circulație. Uh, what I heard my conscience said, hey, you're a Christian, don't... Don't fool around with a, uh, Ăsta uh, de lângă tine, ăsta nu-i creștin. This guy is not a Christian. Nu acționa ca și alții. Don't do like others do. Mă, nu fi încăpățânat, mă. Don't be so uh, stubborn. Mai ai încă un stop, dacă ai oprit la 4, de ce să nu oprești la al You have one more stop sign. If you stop at four, why not stop at the fifth one? N-am ascultat nicio voce. I didn't listen to nothing. Și am intrat în intersecție. Enter that intersection. Nu mă așteptam ca o altă mașină în același moment să fie să aibă viteza corespunzătoare ca să mă lovească pe mine. And I was not expecting that another car from another direction would come and would have the exact speed to hit me directly. Primul accident. My, that was my first accident ever. De atunci opresc la fiecare stop. Pe That's from then on I stop at every single stop sign. Nu știu care sunt experiențele tale. I don't know what your experiences are nu with your conscience. Nu învăța lecții pe pățania ta. Don't learn lessons on your own skin. Ascultă despre șerul pe care Dumnezeu l-a pus în viața ta. Listen to the watch person, uh, your conscience that is speaking to you in your life. Împlinește-ți cuvântul dat. Also, keep your word. Promisiunile pe care le-ai făcut. Keep your promises. Nu acționa cu răutate. Don't be evil in the way you respond to people. de nedreptate. Uh, keep away from uh, uh, uh, lack of justice. Evită cearta, uh, try to run away from any quarrel bârfa, or gossip, gelozia, jealousy, neînțelegerile. misunderstandings. Pentru că conștiința te va mustra Your conscience will tell you, și nu te va lăsa să dormi. and it will not let you sleep. El te va, ea te va înștiința It, it will tell you Dar dacă nu vei asculta, but if you do not listen to it, va deveni mai puțin sensibilă. her voice will diminish. Poate că vei ajunge în situația descrisă de Apostolul Pavel. And you might end up in the situation like Paul described it. Că vei fi fără pic de simțire. that you, will, you won't even feel anything. Că nu vei mai simți diferența între bine You și won't feel anything of what is good, what is bad. Pentru tine nu, va mai, nu vor mai exista nicio graniță. When you stop listening to its voice, you will not be able to distinguish the uh, the border between good and evil. Și judecata lui Dumnezeu te va surprinde dintr-o dată. And God's judgment will surprise you. Și tu vei zice cu adevărat. And then you'll say, Dumnezeu a fost îndelung răbdător. God has been patient with me. Dumnezeu a fost bun. He was good with me. Dumnezeu a fost îngăduitor cu mine. He was really patient. Dar am neglijat aceste lucruri. But I didn't listen le-am tratat ca o slăbiciune a lui Dumnezeu. Înțeleptul Solomon spune, pentru că nu se duce repede la îndeplinire hotărârea împotriva faptelor rele, de aceea este plină inima oamenilor de dorința de a face răul. Solomon said it clearly. Because God's wrath is not unleashed Pentru că Dumnezeu nu te trăznește imediat ce ai păcătuit. Because God does not thunder and lightning Pentru că Dumnezeu nu te you omoară imediat. Because God doesn't kill you Îți immediately. permit să-ți joc de bunătatea lui Dumnezeu, de îndelunga a lui Dumnezeu. Many, many of us start uh, mock God's goodness Aș and, and vrea să înțelegi în această dimineață. But I want you to understand this morning. Soluția lui Dumnezeu prin care îți poți păstra conștiința ta curată. God's solution for you to keep your conscience clean este pocăința. Is repentance. Nu există altă soluție. There's, there's no other solution. În momentul în care conștiința te informează că ai făcut ceva When your conscience tells you you've done something wrong there. Nu fugi de Dumnezeu. Don't run away from God. Nu te ascunde de Don't Dumnezeu. Don't try to hide apropie-te de Dumnezeu. Vino cu toată sinceritatea înaintea lui Dumnezeu. Recunoaște înaintea lui Dumnezeu că ai păcătuit. Acknowledge I'm sin, Lord. I've, I've done it. Și apoi în mod sincer să-ți pare rău de păcatul pe care l-ai făcut. And, and grieve your sin. Să ceri iertarea lui Dumnezeu. Then ask his forgiveness. Apoi să primești iertarea lui Then you Dumnezeu. Need to receive his forgiveness. Să decizi să nu mai faci lucrul acesta. And also decide I'm not going to do this again. Să te depărtezi de tot ce este rău. To run away from anything that is evil. și vei vedea că pacea lui Dumnezeu inundă ființa ta. Then you feel God's Conștiința ta este eliberată. Flood your soul. Conștiința Ta este your conscience will be free. Your conscience will be clean. It will be sensible. Și tu devii un om printre oameni. And you will be a man Un om care porți chipul lui Dumnezeu. And then you will un om care trăiește la potențial maxim. A person that lives the maximum potential. Un om care trăiește la nivelul superior pe care Dumnezeu l-a destinat pentru tine. You will soar through this life. Un om care vei fi sub binecuvântare binecuvântările lui Dumnezeu. You will be blessed in this life if you Un do om care ești gat, este gata. A person that is ready. 3 cu 15. Hebrews uh, 3:15. Astăzi dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți Today if you hear his voice, do not harden your heart. Uh, uh, in, in your day of uh, of rebellion. Deschideți inima înaintea lui Dumnezeu. What I'm trying to say is open up your heart before God. Cere Domnului. Ask God. Dăm putere, Doamne. Give me strength, Lord. Să mă ridic în capul oaselor. To get up. Ajută-mă să fiu sincer. And be sincere with you, honest. Ajută-mă, Doamne, să ascult de conștiința pe care Tu ai pus-o în viața mea. Help me, Lord, to listen to the voice of my conscience you place in me. Ascult de acest străjer. To listen to this watchman. Să ascult de acest sistem de alarmă. To listen to this alarm system you place in my life. And to obey it. Dumnezeu este prezent aici. God is present here. Duhul Sfânt este la lucru. Holy Spirit is speaking to your heart El right now. And he will remind you what you need to be Momentul asking forgiveness. Acasă, to, right here or on your way home or, or when you get home. What you need to do. Pentru ca conștiința ta să fie curată. So that your conscience can be clean. Să poți să te odihnești noaptea bine. So you can sleep good again. Să poți să simți binecuvântările lui Dumnezeu peste viața ta. And feel God's blessings on your life. Du-te acasă. When you go home. Începe de aici. And start start here. Și vino înaintea Domnului cu un duh de pocăință. Start right now and come before him with a spirit of repentance. Și spune Domnul. And tell God. Doamne, Lord, sunt aici. here. Am nevoie de atingerea. I need your blood. Așa cum stăm. As, as we're staying. Haideți să intrăm în această rugăciune. As you're staying right there, I pray, I, I encourage you to stop. Ca o reacție a noastră. Respond to what Haideți God has been speaking to you. Open up your heart right now. Și tu și Dumnezeu. And I want you and God. În intimitatea relației voastre. In your intimacy. with him. Domnului ceea ce simți în acest Tell moment. God and respond to what He's been speaking Pentru to că you Domnul now. vrea să se atingă de tine. Because God wants to set you free. să pleci de aici. He wants you to leave this place. Nu numai cu cunoștință. Not only with just some knowledge, de de care but also a power to be able to do what you, you need to do. Haideți să stăm în acest duh de rugăciune. Let's, let's, let's stay in His presence. I want you to speak to Him. Respond to what He's been speaking to you this morning. Hallelujah.